gampang diapal. Pantas kesawa jawa pahami mutjadir, mongko opono sing kepengen ngapal no. Tekpon di jawa ame tenggorkan, utawi penyene asu sokri. Pasti. Buatan insya Allah. Pitak-pitak sana sekorda. Berawak selima alik. Pitak-pitak sana sekorda. Anjar ya karna. Kulo pitak-pitak rumien kau roda berbrinti dan karna sana sibut. Berkenwoten siang atas kejari nanti. sing hafal kitab Taurat iku de nabi nabi nabi Musa nabi Harun nabi Musa nabi Rasul nabi Shamsi iki hafal liyane sing ora nabi ora hafal sing hafal kitab Taurat Abang Nabi Musa Ya, ini berkata Allah Mula nalika sing katawran kita enjel ki owari karo pedeso pendidikan esek natal natal itu boten wonten sing benerake sesadio ora apa Yuharibu nal kalima ang malami Poro pendeta Nuhuai-huai कलीमा कलीमाए के सब और भाष्य भी मूलोनाम से ये इतरा के मूलोनाम बोला पिता वाच्य नेता साखे खुशी और मूलोनाखे की सबका और Tapi kita wajib yakin ahli bahasa dan Ibrani buatan cara Jawa, bukan bahasa Indonesia. Nah, Quran bahasa Arab, Nabi Saidi tetap bahasa Arab. Kakek Quran, kakek pernyataan Sang yang Gusti Allah malah pediaskan dalam usaha analitik cứ sợ chết làm thì anh được trẻ ăn cái hà bà hồi là cũng ông khi đăng ký đó mà là hồi là sẽ chịu hồ sợ chịu hồ sợ trong cười chắc cười chắc tại sao đang mà phải nhận ý là tại sao chẳng như ý còn đó nhằm mùi hồi hồi hạt cái gì vì vậy khi khi mulai umur enam tahun nanti lolos tahun jadi Kusilateng apal Al-Quran Maka nalai apal Al-Quran di tengah telur Dan cerita Sultan Saya akan juga ada <clears throat> Yang umur-umur kecil namanya wilayah ditawarkan daya terus dan ini berpisah. Mula Quran sing palsu. Nanti Quran dipalsu. Saking India dikirimkan ke Indonesia tahun sekitar nah Separuh ayat surat kafir ditulis sama surat Maria. Separuh ayat surat Maryam ditulis sama surat kafir. Masuk Indonesia. Renyono kekeliruan, terus tidak sebagai pembakaran Quran. Pembakaran Quran. Kalau Jawa Tengah dan Semarang lanjutkan dan Jawa Barat, Jakarta, Bandung, berlaku butuhan Joko. Tetap orang palsuan. Ini dilarang sampai ngasih kesahannya. Tak huruf mawon. Kita konangan. Tak huruf. Nate tafsir al-Iblis. lakoni al-Ibris ana tulisane Quran sing kaliru sing bener ane ane mukmine kaliru ala lakon radiyallahu ane mukmine kaliru lakon radiyallahu ala Satu sesudah pertarungan tindakan bodoh sampai persesakan menara perkara lebih sesakan tindakan menara bodoh sampai kepengen-pengen gula diterke taburan dan gula gula mimpi di baru pakai tapi sering harus tulisannya tengoknya Al-Fatah Mesti dengan dari bilang Terus percetakan Kalau zikra fa inna la kula hafizun ingsun Allah sing nyempurnake Quran lan ingsun Allah sing jake keselamatane Quran Raja wis dijawake ning Quran Anggara keliru, kok gereja Ya ayyuhal rasul Kayyusma Kunjila ilaika Mirrabbi Wa illam tafal Fama galam Tafisa raka Wajahu yang sinu Kaminan nas Intallah ala yakti Rahman syafi Itu sebenarnya Fa inna allaha la yatil qawma kafi ilah yo wae kang kaya kan syiah wae na ali ya ramina mutak karena ali itu termasuk belum sing takwa wae na ali ya ramina mutak ke wa wa han cara mane syiah jadi itu berkonangan sopong berarti padahal otomata itu nanti sama Kalau menerima wahina aliyah, kami tahu tentang menerima. Usah oh, terima baik, bisa konangan. Sebab itu apa? Gusti Allah, Wesh Aku Mendiko. Mulanya sampai, Nabi Sa'ala Ima Fasya, Nabi Ma'ami Quran. Itu aja insya Allah. Kulu nafsi indah, ikut ilmah umur. Kabeh wong urip pasti mati. Aja wong urip jangan menyek karo pengira. Wong Allah kok gitu, harus menyek. pasti nanti. Dan udah terjaga, jangan maca insya Allah sejina perintah saya. Tetap nanti. Baca Al-Quran, also nanti insya Allah. Dan next sampai yang ngomong-ngomong baru rasanya. Atau lupa ini, insya Allah, ya Allah, insya Allah, cuman Ojo, wis panen parei ora iso. Sing dapat minyak kula. Keprai wis Iwala perhiasan tak terus eh. Nyati tak udah undang-undang. Orang-orang profesor sing Ambil apa setan kalian belok dike. Orang orang sing apa? Tapi bisa sih. Kita kita sapi na kita sih orang orang sing apa? Jangan. <clears throat> Tapi naik Quran sing hafal kan? Jadi walaupun yang tak nol karena di zikri bahalnya mudzakir. Kazzabat Samudu bin Nudu. Kazzabat borongake Samudu. Sopo kaum Samud bin Nuduri kelawan para utusan sing tukang prengetake. e อุตุชันอุตุชันเซิงโกมเรนัสาเกโกมรังเรนัสิโกโยเจ้าตาโมนี่ก็เจ้าไม่ทำที่สอนแล้วเจ้าสาโมนจะใช้เจ้าอันแต่เจ้าอันจะไม่ทำที่อื่นจะ Sahur. Kadang-kadang disebut ab kedua. Nabi Soleh digorongake. Terus sampun sarang nah, selarangake. Masalahnya gorongno orang percaya. Itu dereng enten masalah. tapi kurang wenang tangan tangan dan perintai besi allah nanya dengan nabi tentu orang tumpesan rahmat rasa kodam ikhlas dirusak penuh besar pasti umum kok kafir วกเอ็กราโกเป็นเป็นการกดรูปนองประจันคนอารมณ์เดมอนจอราราเป็นนองประจันเอ็กราแต่เป็นนองประจันปัจจุบันพวกกาเฟ่พวกเอ็กราสลามะอันมุสีแบบพวกเอ็กรามีเจ้าของกาเฟ่แต่ในนามประเทศอินโดนีเซียโด istilahnya eh. gelombang tsunami gelombang tsunami dari Aceh tapi tidak hati saya istirahat lagi ini eh, ganjar wajan sedulur sekitar dosa sekarang dalam pecah doyo kena gelombang tsunami. Itu namanya musibah. Dan musibah mengenai wong Islam sakit. Lek borwake kaum samut rengene nabi soleh, pakor, mawadil mojat kaum samut. atasarokina wahidan nastabiu inna ilal lafi dola liu masu atasarok opo kei menuso minna saken ilo wahidan kamusiki dengar ini nabi soleh soleh menuso kodok-kodok itu ngadaku itu Mau sisi, nastaqihu anatita ing wangsi jima apa kanthi kita wong semuanya hebat nganut wangsi jike ojo Inna sattam nahi la illa nahi kong nahtan kong si si maula fi dola dalam sasa masuk mulai langkai Kue nak kau tanah soleh, tanah kau suci. Kue kenceng. Jadi keliru, kenceng. Remunin ngono. Nyelam kita. Coba pikir. Aku siap ini, alaihi. Baiknya. Apa di yang ada apa. Waktu hari yang ada soleh. Wong sisi mau mimpi antara kita apa pantes kita diwasiake ini sore dan makanya asik Kare utawi soleh itu kandak itu kebohong akhir sing meloto. Kebohong, meloto. Aku ngaku jadi nabi, ngaku ngaku jadi utusan. Meloto. Ada kotor. Itu yang menggunakan orang. Gusti Allah jauh. Saya alamu nakakal ngerti kau selamun wajah besok namanya kiamat. Manilkan lahul asyur. Niki lepada mimeraka nune kasram. Manilkan lahul asyur juga anggota itu mina itu anggota dari ini nah ada lima dari itu benar kaza asyik keliru benar manil kaza asyik iku sapa al-kaza mulai pembohong al-asyiru sekrosto besok tidak kiamat efek disetak ngerti sekrosto sombong Jadi gorok, kau bisa Paling mau ngecek. Dari mana itu, terus kalau santang-tantang. Terus nyeres oleh hati-hati. Nahwe pancen utusane Allah. Waktu nang bodong muri. Sabtu aku jaluk metu onto langsung ontane jangan jalurane waktu koinasyo Sampai terjadi nabi dan Rasulullah, Orang yang untuk bulan jenengan berada di nabi itu. kamat kamatu penyakit itu undangnya karena itu satu elemen yang ada anda baca baca bahwa mencari waktu di ke terus sabjo jadi itu waktu itu undangnya undangnya orang ciri an keterangannya dua undang itu tiga puluh terus langsung kontone jahat. Istilah enak, kita tiga puluh jirat. Nah, jirat itu naik kabel tangan pulau, mungkin jelek. Dan setengah meter. Bila ewak dulu-dulu, tak meter. lebar 35 meter. Luar biasa. Tapi jenisnya sudut. Ini diterangkan oleh Quran. Inna mursilun nako cita kena isa berallah. Nilai pakai orto. Metu sama waktu yang gede. Inna dalam sekali ujian. Lalu kedua para samud lalu kanggo para sam ujian fitnah para kape rup wong wong nama sana si rasa leh enak eh tunggu saya pasto bilang sabaro dan itu sekarang wis metu kancane Wong kok ora percaya. waktu mencuhun kate, kanya diko untuk dana makarat kate. Isih orang berkebun. Pengarani nanti sore, pinter, sihirnya pinter. Orangnya dan orangku, sama hidayah, taringan hidayah, pakai Allah. Rabbul jenengan ini untuk esok hidayah, rene kowe njaluk sing njaluk kowe dhewe iki kok aturane Gusti Allah sumur iki sumur sing ana kalene iki kira Sedina banyak kanggo kondo, sedina banyak kanggo masyarakat, kentenan. Nah, sedina kalau masyarakat kodok kodok mudik kalau nak sedina kalau kodok masyarakat kodok boleh nampak daging kayu mau dan mungkinnya masyarakat apa? Kuwane untuk Kuwane untuk itu cukup tinggung untuk masyarakat semua ada Misalkan mungkin ada itu kok ada pirang gendel, pirang Orang gendulan. Saya kira itu bahwa rakyat orang. Kurang jenengan bosan percaya. Pemanen yang hadis. Menolak hadisnya juga orang. Dalam Quran yang kamu doain orang-orang, Quran doain juga. Jadi keterangannya. Walau itu, Lajar ini tak masih rasulullah yang takut, kau nadane tanah. Asnalna asam kenegayu ismatul itu dibagi kehalum antarane kontok lah manusia. Iba ini dibagi pengertian pengertian sekitar dari sumur kandung manusia kontok rakyat. Sedina malai kaku kodok manusia melakuman. Caranya kullu syirfim muhtadar. Kutahui saben-saben bagian nume muhtadar wujud tepuk. Kullu syirfim kutahui saben-saben bagian bayo. Kaku nume muhtadar wujud tepuk. Jadi sing kagane manusa, wis sing mara manusane. Kagane unta, unta sing mara. Sekarang si jere ake. Tapi suwe-suwe ora betah. Suwe-suwe ora betah. Barang wis tak Karena jauh nombokmu jauh jam sama kau sabut, sobi sabut, eh, kancane kau sabut. Kocok simpuari granat pada kecil. Jenengane hujan, kor, dan alif, roh. Hujan itu mungkin. Pemis, pemis, rakam-rakam, kecil. Punca diundang. Kasih nama Kon materi utane. Oh, Kon materi utane. Oh, ya Punca, siap materi. Pada antar mongko jiko percaya sapa hujjah. Pada antar mongko percaya kelewang sapa hujjah. jadi pasal suami baru. Fahamun maka terlihat sama pujar ekor sembilan. Pakai bapa anak jadi wanu nama kenapa nama anak bulan tinggal. Rasa Darang dikandar-kandar newes mok parang nantang. Poncamu tak sembelek. Soleh, amel awal. Nantang. Jadi ibu temut, newes ono tantangan. Pasti. Oke, insya Allah. Pasti ono menu besar. Nek rakyat orang-orang percaya. itu malah masalah. Tapi nek wis tak tak tantangan, pasti nabi nya orang bentak laporan tegusi gusti nomi. Penuh pelajaran. Inna tak sebenar Allah. ตาวนาอิปุกิเรนาเกเอสุนาไลยิเอนาตาเกาสัมมุตเชยมันตันวาปิตาตันเองเป็นเดริตาสังสปิตาต่อปมาเลกาชีเกรวันกบกอนตะกันกายอันเกนักเลยบรรพุโรจับเปยันกับสอง malaikat Jibril itu dari bumi ke malaikat Jibril kon muncul. Sak kuburannya malaikat Jibril itu kaum samud sing kafir kafir dan luker kafir. Mati mati. Eh, enggak. Saya enggak bu. Bacaan ya kau jauh kembaraan ini namanya semono kae mati kabeh. Katong ceritane kare lagi. Saya kata wah ijazah. Pada kare lagi ketika itu Allah Allah jadi sistem jadi kare lagi. Kok kare lagi kok? Apa mana jerek? Monster tasbih itu memang suaranya geluduk-geluduk. Wa Urroh itu bihamdi surat Arroh Anjir juz Wahyu Wa yusabbi ulan moco tasbih. Arroh itu sopa malaikat rahdu. Bihamdi kelawan musi pengedah. Malaikat nak nusun diri mandul. Itu masa tasbih memberi diarahkan subhanallah lagi hati duduk-duduk membuat dari hati aku saya cukup awal menaikan saya dulu aku lebih dari saya kasih meluncur orang dulu nah luncur itu bukan aku orang bilang dia satu itu nak anak bilang sunatake mau chúng ta khá làm mai dù ý của ngôi lệ trái có thờ câu và ông là cầu tạm à mở ở sự tin giá tên là liên ngân tên nào là kể đến thế đó khi làm đặc biệt mà ra chúng ta khá làm ăn dù ý của ngôi lệ trái có thờ câu và ông là cầu tạm bữa nay nó cứ cứu chú bình cứu chú cứu chú cứu Subhana man yusabbihu rabbu bihamdi. Bahwa suci dan malaikat rabbu pada tasbih memuji Allah. Itu ngakek. Oh di subhanallah tanda-tanda itu buat dari ngono. Ya, itu mereka Dan mereka zikir, gembor saya akan jerit. Dalam Jawa, saya satu, dalam Jawa putih. dân nghe mà lại là chi tiền vào chân về à cứ để qua ca nó không có nó cao cao xả mất cả gì cái để lúc cao rồi có yang sakit keras Dahi bil muhtadi kaya sangkran dan yang wedus. Murah marik. Jika lo sama. Orang itu tuh komplek. Orang-orang yang ditinggal. Tapi enak. Nah, muslim, Islam, orang kandung. Mulai bisa dibicarakan kalau lo bunuh. Jangan tenore e l'armonia. Anak kaya besar ke, kakak mergo ora penuh besar. Kulah sambil lo salam sermater, nak umat Muhammad berdes gaji wonten penuh besar sotar berdes gaji wonten. Majlis saling yang ditapak, kekuali nerano berdes gaji wonten penuh besar. Tidak, guna dan Al-Quran Bapa harus karena kahilla rohmaka lil alami Surat Al-Abdiyah Sesitulah ayat 47 Maknanya aku ramu terseliram Muhammad Kejepu seliram rahmati wa alam kafir Ada masa wong alam kafir Wa kafir, ujung-ujung orang penuh mesan berarti jauh rekor Quran kerajaan mokhal bisa orang mokhal Quran itu orang kerajaan bisa orang kerajaan jodoh orang penuh mesan jodoh mantap Ini bisa mantap. Ini bisa mantap. Ini bisa jauh kurang. Ini kurang makan. Ini alam. Tapi makan ini. Bukan merata rata. Kalau ada kurang mencuri mana itu rawat. Bukan makan ini. Mana antar naka. Ila roh makan ini. Musri Bisa ke. Ada pesan-pesan. Jalan roh alami termasuk alami mengkafe pedus kebu sapi ilmu alami jadi orang-orang penuh besar dari masa dulu masjid saya itu mantai ke saya minta nah, akhirnya mampus kakek kau salmon nah, ibaratnya mana wala qad yang al dikri Bahar الذكر وهذا المنتكر Rasulullah kita meneruskan bahasa Indonesia. Quran tak kata kali zikir perlu diampal Baharin mutakir apa-apa ono wong sing kepengen apa Quran. Dan nah, ini perlu keterangan dari Quran. sei anche tu. Tutto sei formato, ci sono altri, sei abbastanza ora la vita. Trova così. Dengan cara Quran itu gampang. Tapi di sana Quran no arti. Tak terus orang rabi Ketika ajun kekar koncokan rosek doakan Quran, wiridane sing Wiridane sing wani. Sampeyan sing hafal tak peniru ki Imam Syafi'i ora aku dhewe ora iso. Imam Syafi'i iku saben dina hatam Quran, saben dina. Ora wayang poso, minor harta tempi. Tapi tawuran, harta yang selidya, dan kosong dia belum berarti. Dan berata peniru imam Hanafi. Imam Hanafi itu harta berdang sampai ini tahajud. Sholat Soran, harta berdang. Aku bagi rumpulah insya Allah. orang saleh ora piringane sedina nah kita sepuluh jus. Nah orang kita sepuluh jus liman jus. Saleh ora. Bisa apa hafal Quran, maksudnya ngobrol ora lali. Upama wis dhewe kaya ngono kita kali boten dosa. para haji yang sama dari negeri para milik motivasi mulai kota kemana di Jumat lagi Bismillahirrahmanirrahim Al-Ma'ai ta'ala diberikan Masuk kerja Mustadati Allah hari al-habba habba Kita Hari al-habba Bila-bila